Pero gustong itala lahat sa aking papel Mga detalye ng huli kong talo walang nasayang lahat itinabi May mahuhulog sa sitwasyong naguguluhan Sarili di mapakalili Yabang tong galing sa bulsa kung kapag walang apoy Ang puso sa gabi na malamig Ako matulit, pasensya sa maiiwan Babalik din ako dyan Dadaan ka dito ng maluwag Kung di ka haharang sa akin tinitibag Malayo na to, di na magkakala Sawa na matulog sa labas bagong bag Celebration sa mga unang milis Kunin ang cake, ibahagi sa crew Aalis sa bahay, ang pushing mabisis Kakahid at pagbababad lang sa stool May plano at code, di ko kung mabiguman Alam sa sarili na hindi nang hula I'm leading this world, but I'm living this soul Parang little baby, got sound of proof Nahimik, I'm stylish, the game nakapin At right, plano gumana Lumalalim ng gusto sa laro Sa dami ng diamante na kuha Sa mata lang nag-uusap Alam ang play, malinis ang lakad Dala pababa na mas yung sagob At lahat mga ninja suot balaklava 2K player, homie, don't play with us North and gaining my trust Ghost big stepper, mumultuhin ka hanggang Ratatatatatatatatat These gang rules, power na inside in the youth Nasami ko na mag-get, tumulo ko just breaking the loop Buhay meron trail at chill, parang movie mission breaking rules Gustong makarinig na di pang karaniwan we kahit di ako sinela, you're 5 Nakalista mga bisyo na daw Walang dahas ko lahat na kukunin May strategiya itong binubuo Kung matibo makulay Maji mala Rubik's Nasa laban ngayon May presyon isip katawan Salamat lang dasal na di tinugon Dahil laging hiling ng kaligtasan At makauwi na buo Sa gubat may hudas Sa tuturuan ka maging masaya Habang nalulumpo Kaso kaliwang kamay ko hawak ang mic Kanang kamay ko sa Panginoon Tahimik ang silence sa game Nakapin na threat Mukha na gumana Lumalalim ng gusto sa laro Sa dami ng diamante nakuha Sama talang nag-uusap Alam ang play, malinis ang lakad Dala pababa na match ko sa gubat Lahat mga ninja suot balaklava Himig ang solid sa game Nakapenetrate ng talo gumana Lumalalim ng gusto sa laro Sa dami ng diamante nakuha Sama talang nag-uusap Alam ang play, malinis ang lakad Dala pababa na match ko sa gubat Lahat mga ninja suot balaklava Hmm. Young blood. Yeah. Hmm. Nagising sa gubot, paninindigan ng galit at hindi tinablan na